ya sharia hawezi mmoja wetu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala inavyotakikaniwa hawezi mmoja wetu kujiepusha na shirk hawezi mmoja wetu kuwa na muamala nzuri na wenzake hawezi mmoja wetu kuwa na mwelekeo ambao kwamba ni mwelekeo sahihi bali atakuwa kana kwamba bendera ufuata upepo kwa hiyo jambo la kutafuta ilmu haihusu watu fulani peke yao bali ni jambo la kila mmoja iwe ni wa kiume ama ni wa kike ni jambo la lazima kwake kutafuta ilmu ya sharia kisha katika hadithi nyingine kabla tuisome tuangalie ilm ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akimpenda mja wake ndio humfungulia Allah akipenda mmoja katika waja wake basi yeye humfungulia ilmu na humpatia ufahamu uliokuwa sahihi na hii haiwi kwa kila mtu bali ni kwa wale ambao kwamba Allah amewachagua عن سعيد بن المسيب أو المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين anasema alayhi salatu wassalam kwa kutueleza kuwa yeyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia khairi basi humfahamisha katika dini yake kwa hiyo miongoni mwa alama ya Allah subhanahu wa ta'ala kumtakia mja wake khair ni kumfahamisha katika dini yake na endapo mtu atakuwa hana ufahamu katika dini yake basi huenda ikawa ni hatari kwake yeye na litakalohitajika kwake yeye ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala sana msamaha na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala sana amhurumie ili amfahamishe katika dini yake pasina ufahamu katika dini basi hakuna khair kwa mja kama huyo endapo mtu hatakuwa ni mwenye kufahamu dini yake basi itakuwa hana khairi ndani yake na khairi ya Allah subhanahu wa ta'ala vile vile atakuwa hana kuna vile vile nukta mbili za mwisho tukimalizia ni qaul ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na watu wa ilmu yani yoyote ambaye kwamba atapewa vile vile ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ni sababu ya kunyanyuliwa daraja tena darajat daraja nyingi zaidi yoyote ambaye kwamba atakuwa na ilmu ya sharia ya kumfahamu Allah na kufahamu dini na kumfahamu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na kufahamu kitabu cha Allah basi huyo afahamu kwamba ni sababu ya kunyanyuliwa darajat alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين اوتوا العلم darajat Allah subhanahu wa ta'ala ananyanyua miongoni mwenu nyinyi waumini na wale ambao kwamba wamepewa ilmu atawanyanyua darajat daraja nyingi na nukta ya mwisho tulivyoahidi ni kila siku anafaa kunyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala mja mu'min kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala vitu hivi katika aya imekuja na hii vile vile ni funzo kutu sisi na mwelekeo ambao kwamba ni sahihi tunafaa kuifuata na kuomba dua hii mara kwa mara imekuja katika hadithi anil Hasan yani an Hisham ibn Hasan anil Hasani fi qawlihi ta'ala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال أي في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة هي نميونغوني مدعاء أم بيكون بنبورة زيدي كواتو كموانب الله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني حسنة أم بيكون بنبورة الله سبحانه وتعالى بك دنياني ni alilmu walibada nafaa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie huku duniani tuwe na ilmu ambayo kwamba ni ya kisheria na vile vile tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe ni wenye kutekeleza ibada wa fil akhirati hasana tunafaa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala vile vile kule akhira tuweze kupata janna yake kwa hiyo tunanasihiana kuomba dua kama hii mara kwa mara kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kutujalia huku duniani hasana ambayo kama ni ilmu na ibada na vile vile atujalie kesho akhira aljanna ambayo kwamba ndiyo sehemu ya mwisho ya kila muumini ambayo kwamba anataraji kufika kwa hiyo dua kama hii tuwe tunaiweka katika dua zetu ili tuweze kupata fadhila kuu kama hii ambayo kwamba watu wengi labda wanapuuzilia ama labda hawaichukulii na uzito naomba Allah subhanahu wa ta'ala jali min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk